الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال التي كل فيه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أكثر الحديث كتاب الله وأكثر الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها لكل محدثة بدعة لكل بدعة ضلالة لكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السبب صدقة لا تحل بثمين ولا بدين ملة سيء إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال وكما قال أيها المحترم كما تشهدون değerli ve sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizi iki cihanda ölümle bahtiyar eylesin. Cennetin zamanını mükemmel eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, bir kudret okumak, anlamak, dinlemek, tefeyyüz etmek, talim etmek, teşekkür etmek üzere Kur'an'ı buluyoruz. Teala Hazretleri bizi kullarını kazanan, rahmetine ölen kullarından eylesin. Hadis-i Şerif'ten okunmasına icabına verilmeyince, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oldukları bütün din bilgilerini, Ebu Bekir, Sıfırlı, Ali Mutlaka ve sahibi sahabe, Rıdvan'ın Hazretleri, Mecna'nın Hazretlerinde şeyhimiz, üstadımız, Şeyh El-Hafız Esyid Muhammed Yâkut Büyük Müdahil Kulübe Hazretleri Hazreti Ali'lerimiz silsilelerinden bir yaran eylemiş olan Cille Sadat-ı Beşayirimizin vokali için hasreten okuduğumuz kitabı Cemre Tevhid eylemiş olan Müşamir Efendimiz'in ruhu için bu belgelerde eden mübarek askerlerin, partilerin, şehitlerin, gazilerin, ticaretlerin ruhları için cümle hayır hasanat sahiplerinin ve onlar arasında hasreten Müşah Aleyhisselam'ın Ahmet Yüzyıl Ebu Eyyub el-Esavi Efendimizin, camimiz imamısı İskender Şaşar'ın grupları için uzaktan yakından bu dersi dinlemene, şeyler olsa mesafelerine göz alarak gelmiş olan siz değerli kardeşlerimiz ahirete geçmiş olan bütün Müslüman geçmişlerinin eclab-ı gökler hakkında ruhları için Aynı halde de imtihanım devam ediyor. Dar-ı dünyada, dar-ı imtihanda efendim yaşıyoruz. Rabbimiz bize yardım edesin, devletini refik eylesin, ömrümüzde rızası, ruhluğunda, rızası yolunda geçirmeye bizi muhabbet eylesin. Sen de ve cemaliyle müşerif eylesin diye bir Fatiha, on bin ihlası, ömür gününün hürmetini hadisi şerifte Muhammed'in ahadis kitabının 103. sayfasındadır. 6. hadisi şerifi okuyarak dersimize başlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İmam Batavi'nin ve Baverdi'nin ve Taberani'nin efendim rivayet ettiği hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlar İlla sadakate la tahillu likaminin ve la lidi mürvetin seviyyin. Sadaka insanın yapmış olduğu hayır, bağış, ikram gibi dinimiz için, Allah'ın rızasını kazanmak için, sevap elde etmek için yaptığı ikramlar, bağışlar, ve verilen isim. Yardımlar. Bu yardımlar para olabilir, kumaş olabilir, eşya olabilir, çeşitli şekillerde olabilir, harf olabilir, nafile olabilir. Harf olunca yapılan yardımlara zekat adı veriliyor biz zekat olarak biliyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de sadıkat kelimesinde de ifade ediliyor gene e, zekat kelimesi. Bu isimlendirmeler bir mana taşıyor. Mesela yapılan yardımların zekat diye adlandırılması insan malının içinde fukaranın hakkı olan bu yardım parasını tutmayın içinden ayırıp alıp fukaraya verdiği zaman malı temiz kalmış oluyor. Ayırıp vermediği zaman malı başkasının hakkı içinde olduğu için haklı, pis, temizlenmemiş bir mal oluyor. Kendi mali varlığı, imkanları o bakımdan malı temizlediği için temizlemek kürkünden zekat diye isim verilmiş bu yardımlara. İnsanın Allah'a karşı bağlılığını, sadakatini, doğruluğunu, tam Müslüman olduğunu göstermesi bakımından da efendim sadaka denmiş. Bu da doğru olmak yükünden geliyor. Sadakallah lazım. Sadaka Resulullah dediğimiz gibi, sadık dediğimiz gibi, efendim, sıddık dediğimiz gibi o kelimeler, o kelimeler bunlar efendim e, bu isimler veriliyor. Sadakat deyince bu hadisi şerifte inne sadakate hiç şüphe yok bu sadaka efendim deyince bu hem fazladan zekata ait bir hükümdür. Hem onu ifade eder hem de fazla olmayan fazilet olarak işte insan acıyıp ihtiyarıyla isteyerek mecbur olmadığı halde çıkartıp verdiği efendim hayırlara da e, şandır. La hillü helal olmaz. Liganizmi zengin kimseye helal olmaz. Yani zekatı zengin kimsenin alması helal olmaz. Bir kişi zekat veriyorsa, alan kişi zenginse almak olur. zengin Müslüman var, alması helal olmaz. Alırsa, helal olmayan bir şeyi almak almaması lazım. Zengin alamaz. La tahildir bir zengin. Zengine helal değildir. Tabii izah etmiş Gümüşhane'ye hocamız şahinde bu şey men kâne mevâna rabbi yevmin ve leyletin bir günlük bir gecesi nabakası olan diye izah etmiş yani. Onun için bazı namuslu, bazı dürüst, bazı iman kuvvetli fakirler gördüm ben şahsen. Anlıyorum Medine Münevveri'de kenara oturmuş zavallı kadıncağız Afrika'da ihtiyar yüreği parçalanıyor insanın baktığı zaman önündeki birisi sadaka hayır verdi bunu teşekkür ederim şükren ağlam teşekkür ederim ağlam e, e, bugün ben önceki kadar bir şey yaptım. dedi yeter çok yani e, hayret ettim Yüzünün topluğuna kadıncağız. Evet, e, zengine helal olmaz, başka Vela bizi nirvetin sevinci. Zihni nirvetinden efendim kuvvetli yani çalışmaya, iş yapmaya takatı olabilen insan. Aslan gibi, Levent gibi çalışabilir efendim e, güçlü kuvvetli insana da helal olmuş olmaz. Peygamber Efendimiz böyle e, gidenen bir kimse gördü de dedi ki gitti ip al aldı. Bu ipi iple hiç odun tuttu dışarıdan dağlardan odunu gitti çarşıda pazarda sat halktan bir şey istemedi bilenle dedi. Bilen güçlü kuvvetli. Güçlü kuvvetlerini de alması helal olmaz efendim ve seri zihniyetin seri sahibi ağda yani uzunları sağlar. Ayağı sakat değil, kolu var, ayağı var, yani her şeyi yerlerinde felç değil, zayıf değil vesaire. Buna da e, gerekmez. E, almaması gerekir. Bunlar, buna da verilmez. Onun da almaması lazım. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz ve onun takipçileri şey Efendimiz 200 degreme yani kimse Allah'ın yetmiyor ölçüyü öyle koymuşlar. Sonra devam ediyor. Bunlar alamazsa illa ancak şunlar alabilir. Bu sayılanlar alamaz, şunlar alabilir. İlla nezil sabrın Mükri'in Mükri efendim e, bu biçimle ilgili diyor e, şey açıklamada kenarında yazıyor açıklamada efendim yani toprağa düşmüş fakirlik sahibi insan alabilir. Ancak o alabilir. Yani toprağa düşmüş insan varsa yani çok fakir yere serilmişler, toprağa serilmiş. Öyle fakir insan alabilir zikr-i ve ve veyahut efendim el gurmin müfze'i gul karar boş demek yani onu perişan etmiş olan, feci bir duruma e, düşürmüş olan efendim bozukluğu bir kimse alabilir. Yani bozukluğundan dolayı perişan olmuş, sıkışık duruma düşmüş bir bozukluğu alabilir. Bir de yere serilmiş, toprağa serilmiş fakir alabilir. Yani e, fakirliği şiddetli alabilir. Zengin alamaz, bir kuvvet yerinde olan alamaz. Onlara güzel olmaz ancak e, efendim bunlara oynar öğretir. Yani çok fakirse ve çok borçluysa o zaman alabilir. E peki alıyor. Zengin olduğu hata alıyor, gücü kuvvetli yerinde olduğu, aslan gibi, dönem gibi olduğu, bunlar rağmen olmasına rağmen alıyor. O zaman ne olur? وَمَنْ سِيَئَ النَّاسَ لِيَسْرِيَ اِذِي مَالِكُ Malı daha çok aksın diye ihtiyacı yoksa halktan mal alan kimse kâne hamlûken bilir ilmi yarının kıyameti ve rakka yekuluhu min cehenneme bu hamur tırnak ve taraf izlerine derlermiş Yüzünde tırnak ve tarak izi varmış gibi mühür böyle tarakla taranmış gibi, kazınmış gibi olur bu yarın e, şey,